Audycja wtorek, 31 marca jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Strażacy już mają wiele pracy, a będzie jeszcze gorzej. Nad Polskę od strony Niemiec nadciągnęły potężne wichury. W 10 minut premier Ewa Kopacz podsumowała pół roku swoich rządów. Dziś mogę powiedzieć, że ponad 50% tego, co zadeklarowałam w ekspoze, zostało zrealizowane. Szef Państwowej Komisji Wyborczej zgadza się z zastrzeżeniami Niku, ale nie rozstrzyga, czy doszło do korupcji podczas przetargu na system liczący wyborcze głosy. To będzie już rzecz prokuratury do zbadania, czy taka potencjalna możliwość się zrealizowała, czy też nie. W Niemczech już wieje z prędkością 150 km na godzinę i są pierwsze straty, wyrwane drzewa i uszkodzone budynki. U nas synoptycy ostrzegają przed wichurami nieco słabszymi do 100 km na godzinę. Serwis zaczynamy od pogodowego raportu. Prawie dla całej Polski IMGW ogłosił ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Najmocniej wiatr ma w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Bardzo silny wiatr, możliwe burze, a nawet trąby powietrzne. Takie ostrzeżenie wydano też dla Pomorza. O sytuacji w Gdańsku Maciej Bąk. Na razie wiatr wieje dość mocno, ale nie daje się nam tak ostro we znaki jak chociażby wczoraj. Przed nami jednak o wiele silniejsze podmuchy. Przyczyną pogodowych problemów jest niż o imieniu Niklas, którego centrum dociera na razie do granicy Polski i Niemiec, ale w nocy ma pojawić się nad Pomorzem, dokładnie nad Zatoką Gdańską. To tu wiatr może wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę, co oznacza sztorm na Bałtyku. Niklas będzie nam też doskwierać w środę. W naszym regionie podmuchy wiatru mają wynosić około 80 km na godzinę. Na stronie łowcybusz.pl czytamy, że dziś dziś w nocy możliwe są na Pomorzu burze. Jest też niewielka szansa, że nad morzem pojawi się trąba powietrzna. Teraz najmocniej wieje na zachodzie kraju. We Wrocławiu silny wiatr przewrócił wysoką na 5 metrów ścianę budowanego hotelu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy apelują o ostrożność, by nie parkować samochodów pod drzewami i zabrać z balkonów to, co może porwać wiatr. Synoptycy zapowiadają, że wichury ustaną jutro po południu. Ponad 50% tego, co zadeklarowałam w ekspoze, zostało zrealizowane, tak oświadczyła Ewa Kopacz, podsumowując pół roku swoich rządów. Zapowiadana od kilku dni konferencja pani premier trwała 10 minut, a wśród sukcesów szefowa rządu wymieniła m.in. wzmocnienie polskiej armii czy wspieranie dzietności. Prawie dwukrotnie zwiększyliśmy wydatki na budowę żłobków. Wprowadziliśmy korzystne zmiany w urlopach rodzicielskich. Polacy mogą korzystać z ulg na dzieci na nowych, lepszych zasadach. Wprowadziliśmy także zasadę złotówka za złotówkę w świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że w kieszeniach polskich rodzin pozostanie 384 milionów złotych. Porażkę Ewa Kopacz wymieniła jedną. Jak mówiła, nie udało się zmienić stanu debaty publicznej, której język staje się coraz bardziej brutalny. Głosy w wyborach prezydenckich będą liczone i ręcznie, i komputerowo, a wyniki po niedzielnym głosowaniu pojawią się najwcześniej we wtorek. Tak informuje Państwowa Komisja Wyborcza i zgadza się z zastrzeżeniami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie systemu, który liczył głosy w ostatnich wyborach samorządowych. Anik twierdzi, że ani na etapie przetargu, ani w umowie PKW nie określiła wymagań, jaki ten system ma spełniać. Co gorsza, gdy gotowy produkt przyjmowano, nie było do niego zastrzeżeń, co utrudniło późniejsze dochodzenie odszkodowania, wyjaśnia prezydent prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Przetarg był prowadzony nierzetelnie. Doszło do naruszeń prawa. Komisja przetargowa rozstrzygała, nie dysponując precyzyjnymi i obiektywnymi kryteriami oceny ofert. Takie postępowanie naszym zdaniem stwarzało ryzyko wystąpienia korupcji. Czy do korupcji doszło, to już ma zbadać prokuratura, do której NIK prześle swoje wnioski. Co na to obecny szef PKW sędzia Wojciech Hermeliński? No oczywiście brzmi to poważnie, ja tego nie lekceważę. Pan prezes mówił o możliwości korupcji, jakkolwiek, nie wiem, to będzie już rzecz prokuratury do zbadania, czy taka potencjalna możliwość się zrealizowała, czy też nie. Mam nadzieję, że nie, no ale nie mi to oceniać. Raport dostanie także ABW, bo istniało ryzyko, że ktoś może się włamać do systemu liczenia głosów. Majątek Violetty Villas trafi w ręce jej syna. To już prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy. Tym samym oddalona została apelacja byłej opiekunki piosenkarki Elżbiety B., która domagała się m.in. prawa do okazałego domu w Lewinie Kłodzkim. A ponieważ wyrok jest ostateczny, klucze do domu powinny być niezwłocznie oddane. Adwokat rodziny Villas, Michał Błeszczyński, podkreśla jednak, że to nie dom jest tu ważny, a prawa do artystycznej spuścizny po piosenkarce gospodarce. To umożliwia panu Krzysztofowi Gospodarkowi objęcia pieczą tego wszystkiego, co dotyczy pani Welety Wilnas. Przeciwko opiekunce wciąż toczy się proces karny. Kobieta miała się psychicznie znęcać nad piosenkarką i nie udzielić jej pomocy. Termin kolejnej rozprawy w kwietniu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Przypomnijmy, synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, najmocniej ma wiać w zachodniej połowie Polski, w porywach do 100 km na godzinę. Sytuacja uspokoi się dopiero jutro po południu. Wieczorem, w nocy i jutro, w dzień opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, a w górach i na północnym wschodzie także śniegu. Temperatury zapowiadane na środę niewysokie, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 w całej Polsce zachodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Całe swoje zawodowe życie związał z ciężko chorymi dziećmi. Dla nich przed kilkunastu laty założył hospicjum i właśnie o nim, a także o hospicjum perinatalnym rozmawiać będę w klubie Trójki z doktorem Waldemarem Gołębiowskim. W czasie audycji uruchomimy dla Państwa specjalny dyżur telefoniczny. Zapraszam już dziś po 21. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszystko zaczęło się od podrażnionych dziąseł, potem pojawił się ból i krwawienie. Poszłam do dentysty. Okazało się, że sprawa jest bardzo poważna. Groziło mi rozchwianie uzębienia, które mogło prowadzić do wypadania zębów. Byłam przerażona. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie Lakalut Active. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Tylko teraz w prezencie. Szczoteczka delikatna dla dziąseł. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad tysiąc modeli w ofercie. MediaExpert Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy winogronach i pomarańczach. Pascal, a mógłbyś mi dla odmiany chociaż raz powiedzieć coś miłego? Jasne, słuchaj. Ryneczek Lidla. A teraz ja! Ja wam powiem coś naprawdę miłego. Na przykład, że już teraz pyszne winogrona będą po 7,77 za kilogram, a cudownie soczyste pomarańcze za jedyne złoty 99 za kilogram. Czy to nie jest miłe? Ryneczek Lidla po prostu świeżo. Tydzień okazji na orange.pl. Tylko teraz kupując ofertę na orange.pl otrzymasz w prezencie kartę zakupową o wartości nawet 150 zł na paliwo na stacjach Orlen. Śpiesz się, oferta ważna do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witamy Państwa bardzo uprzejmie. Anna Gacek. Wojciech Mann. A także Iwanka Kunewa. I Halina Wachowicz. Temat wybrała Anna Gacek. Bardzo proszę, Anno, o zapowiedź pierwszej piosenki. Może nie zdradzajmy tematu, jak zwykle Państwo będą się domyślać. Ale już wszystko Pan za mnie powiedział, że Zapowiem teraz pierwszą piosenkę. Jak zwykle nie zdradzę tematu, a Państwo będą się domyślać. smash it on the floor. Take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been that great. No, in fact, it's been a wasted, worried year. pierwsza piosenka naszej audycji. A to nudne, ale przypominam 71335 man.polskieradio.pl 2273 trójek. A ta piosenka chyba nie mogła być nudna, bo nie jest... E, no już minęło kilka lat, odkąd ukazała się na singlu ta wersja piosenki Many Shades of Black. To jest piosenka zespołu Racontours, czyli jednego z zespołów Jacka White'a. Ale koleżanka z jego wytwórni wtedy, Adele, postanowiła, że nagra tę piosenkę w swojej wersji i to właśnie w jej wykonaniu. Taka, nie lubię tego słowa, ale to rzeczywiście jest trochę ciekawostka. Gdzieś e, w historii zostało zapomniane to nagranie, a dzisiaj wydaje się, że mieć Adele jako wykonawczynię swojej piosenki, no to już jest osiągnięcie, bo tak się gdzieś skryła przed światem, że takie naprawdę pojedyncze gdzieś perełki są poutykane w jej dyskografii i to jedna z nich. Ale to było bardzo dobre nagranie moim zdaniem. E, tylko że państwo na razie chyba nie wyczuli tematu. Przyszła jedna odpowiedź. E, czyżby dziś, jak zwykle, piosenki nie na temat? No to powiem, że dziś wyjątkowo będą piosenki na temat, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, bo temat rzeka. Jak to rzeka? No, piosenki o wodzie? Nie, to nie są piosenki o wodzie i nie są piosenki o rzece, chociaż chyba nie mieliśmy piosenek o rzekach. A właśnie, możemy pomyśleć teraz. Temat czy... rzeka. Tak. Ale dzisiaj nie będzie o rzekach. Nie, dzisiaj nie będzie o rzekach. No to jako pomysłodawczyni powiedz o czym. Dzisiaj piosenki o kolorze. O czerni. Tak jest. Więc od razu mówię, każdy ze słuchaczy, który rzucił się do komputera, żeby napisać Black is Black, albo Back to Black. Nic z tych albo rzeczy. Y, y, painted Black. Nic z tego. My nie będzie. Niekonwencjonalni, oryginalni. Ja w ogóle zaczęłam od Many Shades of Black, czyli no, że tak. czerni ma tyle odcieni. A ja od razu chciałbym powiedzieć, że mogłem no, dokonać e, ciosu poniżej pasa i powiedzieć, że na przykład bardzo ciemno i czarne jest po ciemnej stronie księżyca. Mhm. Całą mógłbym w rozciągłości płytę zaprezentować, ale serce mi zmiękłem, że sobie nie, nie zrobię Jest też tego. taki gatunek, black metal. Jest, ale też nie będę nadawał black metalu to zaczynam być żywo zainteresowana tym, co będzie w dzisiejszej audycji. Będzie parę staroci, tak jak na przykład klasyczny kawałek znany z wielu wykonań E, Franka Sinatry, na przykład Babiego Rajdela i tak dalej. Dzisiaj dla odmiany Louis Prima z żoną Kiry Smith, to są dawne lata, a ten standard nosi tytuł That Old Black Magic, czyli czarna magia. Old black magic has been a spell Oh, black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go. Round and around I go. Like a leaf caught in a tide. I should stay away, but what can I do? Put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the the old black magic called love. Oh, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love. I should stay away. Put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving a spin I'm in under the old black night we call love. Ah, oh, in a spin, love is a spin I'm in, under the old black magic called love. In a spin, love is a spin I'm in, under the old black magic called love. No już wszystko jak trzeba. Ładnie napisana, ładnie wykonana, bardzo ładnie zagrana i tyle lat, a jednak się trzyma. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Anno? Obawiam się. Czego się obawiasz? Piosenka jest zatytułowana podobnie. Black Magic. No, Moja ale piosenka. to jeszcze nie jest plagiat. To nie jest powód do obaw. Ta zapowiedź przed chwilą, że ładnie napisana, zgrabna, dobrze brzmi, ja chciałabym usłyszeć to za cztery minuty, a nie jestem pewna, czy usłyszę, niestety. Nie potrafię ocenić piosenki a priori, więc zrobię to a posteriori. Ale to tchnie w moje serce wielką nadzieję, że posłucha pan muzyki Jarvisa Cockera. Um, <laughs> nie mam wyjścia, przecież siedzę w studiu zamkniętym. Ze skupieniem pewnym. Tak. I nawet nieuprzedzony tak, jak od chwili, kiedy powiem, że Jarvis Cocker to jedna z czołowych postaci Britpopu. Tak, ja mniej więcej się orientuję, co Jarvis robi. No ale powiedziałem, wyjść nie mogę, jestem w trakcie audycji na żywo. Będę słuchał, a oceniać na razie absolutnie. Może to jest wyjątkowe odkrycie, które będę hołubił przy sercu do końca życia. To ja wtedy z przyjemnością pożyczę debiutancką płytę Jarvisa, z której pochodzi to nagranie. try, but I Mam wrażenie, że wiem, jak doszło do napisania tej piosenki. O! Otóż kolega Jarvis powiedział do siebie tak. E, mam już dosyć tego nudziarstwa britpopowego. Może dla odmiany napiszę jakąś porządną piosenkę. I to było to? I to było to. I to jest porządne? To jest porządne. Gdyby państwo widzieli teraz moją minę. Bo ja jestem obiektywny, ja nie jestem uprzedzony i na słowo, y, już nie będę wymieniał tamtej nazwy czy tej mhm. drugiej, że wszystko skreślam. To był bardzo porządny kawałek. To była niczego sobie płyta, ten, ten debiut y, Jadwisa Cockera, tak. No, nie wiem, jak tam było dalej. Może jednak się opamiętał i zaczął nudzić, ale czarna magia mu wyszła. Może, może to właśnie jest magia. Może to jest magia. Skoro czerń, to jak zauważyłaś, kiedy wręczałem Halince płytę, płyta nawet jest czarna, więc już wiązuje się w 200% z zadań. No a, ale nie, że budą dna, tylko... Ale skąd? Z czarnego czegoś zrobiona, tak jakby mm, prawie winyl, no ale kompakt, przyznam się. No a nazwa grupy też pasuje, Black Rebel Motorcycle Club. Zastanawiam się, czy to jest możliwe. E, napisała Asia z Pragi. Państwa harmonia dźwiękowa i gustowa dzisiaj przyczyniła się do wyjścia słońca za oknem w sercu Czech. Czy to możliwe, żebyśmy sięgali aż do serca Czech? Aż do słońca, bo słońce nas musiało usłyszeć skoro wyszło. No ale słońce mogło wyjść gdzie indziej, mogło wyjść w sercu na przykład Belgii albo Nikaragui, a wyszło... Ale może tam też wyszło. Tylko my nie wiemy. wiemy. tylko nie mamy sygnału na ten temat. Co ciekawe, my siedzimy w pomieszczeniu bez okien, więc właściwie nie wiemy, jak słońce tutaj na nas reaguje. Nie wiemy. Ale jeśli spojrzę przez szybę i zobaczę drugie pomieszczenie, w którym jest okno, to mam takie wrażenie, że tam słońca nie ma. Że słońce jest w Pradze. Jednak jest w sercu Czech, w Pradze. Tak. No, mimo tematu czerni, słońce się jednak sprawiło. A twoja propozycja będzie na temat? Będzie na temat o. i może, może słońce jest fanem Last Shadow Puppets. Może jest, tak. W przeciwieństwie do kogoś, kto siedzi po mojej prawej stronie. No dobrze, no proszę zapowiedz no, sobie, zrób sobie przyjemność. Tak to się na razie układa, że moje e, dzisiejsze wybory to rok 2006-2008, gdzieś, gdzieś jestem e, w tych datach, ale ta płyta właśnie z 2008 roku, jedyna płyta tego duetu, to album zakochany w brzmieniach lat 60., w pewnej elegancji tamtych czasów. Próbujesz mnie ułagodzić, rozumiem. A muszę przyznać, że nie czuję, żeby była taka potrzeba. Ja myślę, że jest wyzwaniem nie ulec urokowi muzyki tego zespołu. Rzucam rękawicę. O, jest Czarną. rzeczywiście. your tongue was your view. The added dealt with how you felt in ways that suited you. Got paper cuts from the love letters you never gave in. Could not meet your newfound needs for misbehaving. Why? Why would you say sorry? Oh, why would you? Why would you say? said there was a nagging lack of smiles when dancing on your back. Tenderness a plenty, but that wasn't what you craved. There's holes in hearts, desire starts to make demands. And dear boy, you be a fool to make your plans with her. Why would you say so? Oh, why would you? Why would you? just one of many Bullets you will bite while waiting co tam się stało? Pociąg odjechał potem? Po to, żeby przywieźć kolejną piosenkę. A, no dobrze. To jest taka zgrabna radiowa zapowiedź łącząca. Tak, dobrze. To jeszcze tylko powiem. Piosenka zatytułowana Black Plant, także wszystko się jest zgadza na temat. Na temat. Chwal się chwal, bo to jest rzadkość. Aniu, Mirek z Bielska Białej właśnie zadał nam pytanie trochę poza naszą kompetencją. Wydawałoby się, Mianowicie pisze, jak się poprawnie powinno wymawiać słowo black. Czy black, czy black, bo zespół Scorpions, Mirek wie, że to Niemiec, on zawył blackout, a Mirek chciałby wiedzieć. Ja mogę jako anglista odpowiedzieć, że różne miejsca na świecie różnie wymawiają to samo słowo, ale nas uczono, że jest taki dźwięk, taki AE, taki black, który, na którego nie ma litery, jest taki ładny znaczek na niego. Taki znaczek, zawijasek, AE takie. No i tak można, ale wcale niech się Mirek nie zdziwi, jeśli usłyszy nie Niemca, który mówi black, a y, innego, który mówi black, bo to bywa różnie. A na dowód będzie teraz Amerykanin, który zaśpiewa piosenkę z tym słowem. Amerykanin rdzenny o nazwisku Elvis Presley a piosenka będzie o czarnej gwieździe. Every man has a black star, a black star over his shoulder. And when a man sees his black star, he knows his time, his time has come. Black star, don't shine on me, black star. Black star, keep behind on me, black star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Black star. When I ride, I feel that black star, that black star over my shoulder. So I ride in front of that black star, never looking around, never looking around. Black star, don't shine on me, black star. Black star, keep behind me, black star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Like stars. One fine day I'll see that black star, that black star over my shoulder. And when I see that old black star, I'll know my time, my time has come. Black star, don't shine on me, black star. Black star, keep behind me, black star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Black star. Wydaje mi się, że świat się odezwał, bo e, po tym sygnale o słońcu w Pradze otrzymaliśmy również, że w Odessie... W Belgii, to ja otrzymałam. Tak, a jeszcze Damian napisał, że w Singapurze jest czarno, no ale to jest zrozumiałe, bo tam jest noc. Ale tam jest na temat. No, no właśnie, ale sięgamy po horyzont. O tak. Audycją. Mm. Twoja kolej. Moja kolej. No mro mrocznie teraz będzie. Your train. Taki żart. Ha, ha. No, więc co będzie? Będzie Black-Hearted Love. Ojej. Niech pojawi się miłość, nawet w takim ujęciu. Ale taka raczej negatywnie to brzmi. I tak powiedziałabym, uprzedzając muzyczne zdarzenia, że tak intensywnie. No ale jeśli mówimy o dokonaniach PJ Harvey jeszcze w, w parze z Johnem Parishem, z którym lubi sobie co jakiś czas nagrać płytę tylko z nim, to dwie takie już nagrali, no to właśnie ta intensywność jest tam jeszcze tak... Taka czarniejsza. Je, jeśli może być jeszcze, to jest. To tak. jest. dość niebywałe, żeby jedno hasło o tym słońcu w Pradze wywołało tyle reakcji. Mamy ciągle sygnały z różnych miejsc. Jak Ale dostaliśmy nie... też tak? pytanie mailem. Czy lubimy lukrecję? No bo likoryż czarny, tak. tak? Ja to średnio lubię. Ale w Bolonii jest za to słońce, Przemek napisał. Nie, lukrecja jest jedną z tych rzeczy, które powiedzieć, że mogłyby nie istnieć, to ale nie możesz narzucać tego, co Nie, nie, zupełnie prawda? nie, ale byłam ciekawa, czy tutaj też jesteśmy różni? Nie, jesteśmy. Lukrecją nie, nie, nie ale też, też, ale nie aż tak jak ja pewnie. Może, a może i tak samo? Ja wiem, bo są takie cukierki, które mają 36 różnych smaków i ja zawsze wyciągam pierwszy ten o smaku lukrecji, ale myślę, że tutaj to na przykład mógłby być smak marchewki z groszkiem. To byłoby coś, co byłoby... Dla mnie tak. Mhm. tak. A teraz będzie piosenka która podejrzewam dla ciebie będzie czymś takim jak Lukrecja. Lukrecja. last alone. His fire's dying. Burned another day. Now to pretend and make. you bardzo ładna piosenka była oczywiście na temat. Miała w tytule Black i wykonał zespół Heaven and Hell. Myślę, że mogła mieć też w tytule długie, bolesne, powolne Ale może sobie umieranie. Mówić, co chcesz, ja jestem uśmiechnięty i szczęśliwy. I tak się cieszę, że Dark Side of the Moon nie poszło całe w tej audycji. W czasie tego utworu w Warszawie zaczął padać śnieg. Nieprawda, są to sygnały z różnych krajów, z Amsterdamu, słońce, dzięki temu, co ja tu gram. To była muzyka, gdyby ktoś mnie zapytał, jak brzmi ból brzucha, to bym powiedziała, że pewnie tak. Mów to publicznie, mów, zyskasz sobie wielu fanów, tak, tak, proszę. Zagramy, tak. tak. Przyznam, że ta piosenka jest reakcją na to, co, co działo się na antenie przez ostatnie wiele, wiele, a brzmiało to jak wiele minut, będzie delikatnie. Będzie tak. spokojnie, będzie romantycznie i rzewnie. a czarno będzie? Mhm. Będzie mhm. piosenka o dziewczynie o kruczoczarnych włosach. Dlaczego ona takie ma włosy? Mm, no bo takie ma. I takie no, no jak... Nie przygotowała się, nie wiesz dlaczego. A tak niezręcznie zapytać PJ Harvey, dlaczego ma czarne włosy. Znowu PJ Harvey? Nie, tym razem ona zainspirowała tę piosenkę. Aha. Ale no to ona takie... naturalne, czy farbowała czymś? nie miałam odwagi spytać. Mm. Przekażę pytanie następnym no, razem. Oczywiście, że tak. Um, tak, to jest piosenka z płyty z czarno-białą okładką. Nick Cave też ma czarne włosy. Wszystko Ciekawe, się zgadza. Czy ma farbowany. Jego też mogę zapytać. Dobrze. To już mam dwa pytania. Okej. Okay. I mam też już chyba czas, żeby powiedzieć do usłyszenia. No to powiemy Państwu do usłyszenia, a może <laughs> jak się wszystko dobrze ułoży, to do przyszłego wtorku. Last night my kisses were banked in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. And all her mystery dwelled within her black hair. her black hair framed a happy heart-shaped face and heavy hooded eyes inside her black hair shined at me from the depths of a hair of deepest black while my fingers pushed into a straight black hair, pulling her black hair back from her happy, heart shaped face. To kiss her milk white throat, a dark curtain of black hair. smothered me, my lover, with her beautiful black hair. The smell of it is heavy, it is charged with life. On my fingers, the smell of her deep black hair. full of all my whispered words, her black hair. And wet with tears and goodbyes, her hair of deepest black. All my tears cried against her milk white throat. hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair. As deep as ink and black, black as the deepest sea. The smell of her black hair upon my pillow. where a head in all its black-headed rest. Zapraszamy do reklamy. Ach, cudowna ta wiosna. Kwiatki kwitną i pachną. Czujesz? Czuję, że opony zmienić trzeba. Pomyśl praktycznie. Kup opony na Allegro w dobrej cenie. Allegro. Pełne pomysłów na wiosnę. Wszędzie pachnie świętami. Moją pyszną kaczką w sosie pomarańczowym. I moją łopatką wieprzową z białą kiełbasą w miodowej kapuście. I niech, wam tak, tak piękny pachnie, przez całe święta. Ale kaczką bardziej. Kiełbasą. Kaczką. Kiełbasą, ej. Kaczką. Kła, kła. Teraz świeża kaczka po 7,49 za kilogram, a kiełbasa biała z szynki 4,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy można zbudować przestronne auto z charakterem, ze stałym napędem wszystkich kół, systemem wspomagającym EyeSight i pięcioma gwiazdkami w testach Euro NCAP? Można. Wsiądź i poznaj nowego Subaru Outbacka. Nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu. Znajdź najbliższy salon Subaru na www.outback2015.pl. Media Expert przeceny na święta. Zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux. Regulamin promocji na mediaexpert.pl. Media tej Wielkanocy mieli wielki apetyt. Mmm, zające, jajka, kurki, baranki. Niektórzy większy niż inni. I to wszystko z czekolady. I każdy myślał o czym innym. Jak to z czekolady? A schab też z czekolady? No co ty, przecież schab to dla ciebie. Na szczęście w hipermarkecie Carrefour wybór jest ogromny. Carrefour poleca wszystko na Wielkanoc. W roli głównej czekoladowe pisanki, zające, baranki oraz inne słodycze wielkanocne w supercenach. Oferta ważna do 4 kwietnia. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program.